Salutas Eduardus, eh, pone eh, bonvenon al mi... al mia podcast podcasto que pone eh, eh, la llena podcasto estas eh, mia dua podcasto en Esperanto comprendible eh, do eh, eh, bueno mi estas, eh, mi estas eh, parolanta eh, eh, nocte. Y es que eh, jodido, estas la ancora estas la eh, de cabina de marto. Eh, tamen ni ad proximitas ni ad al la fina de de titiu eh, tago eh, do yes eh, do codio ni volas eh, bueno mi jam mi jam donis al di eh, malongon primi do certe mi volas de origi eh, tian eh, tian penon eh pone eh mi llamen sis eh que mi no mi no mi Eduardo eh que mi en Argentino eh que otro bichas en Sudamérica pone mi balas eh unue ue al menos eh doni al vi mm, prescribon pri eh mia urbo eh, do certe eh, mi loĝas en Argentino tamen eh, bone la plej multo de homoj eh, jam konas aŭ eh, konas eh, la ĉefurbon eh, de mia de mia himlando eh, kiu estas Bonaero eh, tamen mil ollas en la Norda Parto eh, de Argentino, eh, que es eh, mia provincia nomillas eh, corrientes, que es mi facte mil ollas en la chefurbo de mia ...eh... do eh, Kion mi povas diri pri eh, mia urbo? Bone, unue eh, rimarkindas ke mi neniam voyagis en eh, exterlande, ke mi, mi nur voyagis en, en mian naibaran urbon. Eh, do, certe, eh, dum mia tuta vivo mi restis eh, ancora restas eh, do eh, kion mi povas diri pri mia urbo Pone, eh, unue eh, por mi almeno shainas a mi che gi ne estas tre granda urbo eh, con, eh, e compare con eh, compare con aliai urboi eh, precipe eh, Bonadero qui estas tre tre tre granda e do citiu citiu urbo estas eh, eh, tre tre mal granda ol bonaedo brave bone eh yes eh do eh ni habas eh riveron eh do certe mi loyas eh proxime al iu rivero y un millas eh parana eh, kai yes eh vi povas fari enketon pri tio eh, eh, yes do certe eh, yes kai eh, mi, mi mensis eh, que mi mi mi mi cutimis eh, iri en en la Naibaran urbon de, eh, de mi, de mia Urbo, eh, que hay por Plenumitian, Oni Devas, eh, Oni Devas Beturi, eh, Tien, eh, Per eh, Ponto, Videvas Transiri, eh ponton eh por iritien chu eh do eh mi eh mi poas eh eh poste eh aldoni kelke da bildoi eh bildoi montranta eh eh eh, la ponton eh, kiun mi eh, jus mensis eh, do certe yes eh, do alia facto estas que bone eh, mi parolas la anglan kai bone eh, facte mi eh, mi revis pri mm, pri eh pri eh mi revis eh dum mia eh adolescenzo eh pri at eh pri latingo pri latingo de fluetso en la angla eh kai shinas al mi que almenao eh mi jam eh mi jam successis eh mi jam successis eh almeno menos shines and me eh, eh ancora mi bolas eh de eh, libonigi tu te prave eh kai kai por eh, eh por eh da origi la pliboniĝon eh, mi legas eh, el libron bueno, mi, mi jam legis eh, mm, kelke da libroin? eh, angle kaj ankaŭ esperante kompreneble eh, do certe mia tenazca lingvo estas la estas la hispana eh, set eh, shines mí que eh, mi, Mia regado de G de la hispana eh, ne tute egalas eh, ne plene egalas al regado de la hispana de eh, de aliai personoi eh, lo y en mia urbo eh, kai bone mi volas eh, almeno paroli pri tio almeno eh, mm, yes mal eh, do mi comencis eh, mi mi comencis la parolon la bochan comunicación comunicon, comunicadon, eh, kiam mi kiam mi havis nau au de jaroi. Do, certe antau antau eh, antau tiam mi mi mi usis quelque vortoi eh, eh, kun eh, mi, mi alparolis a uh, mia patrinon eh, sed tamen eh, mi mi ne parolis multe mm, per dire male mi parolis eh, tre tre malmulte multe mi nur usis eh, quelque da porto e kai a mi, che la la nombro de eh, de porto eh, eh, kiun mi usis eh, dun mia infanezzo eh, tre versaine mm, eh, tre versaine egalas al eble dudeg portoi au eh, iu io simila nombro tamen eh, do certe mi cae eh, eh, ciam mi eh, bone ciam mi estis en mia eh, bas lernello e eh, certe mi restis mute eh, mm, yes mi restis mute eh, ti un tempon ca bone mi neniam eh, povis ricevi eh, educadon eh, justan educadon eh, do alia facto eh, Ania facto kiu estas eh kiu estas eh grava e eh, kai yes kiu estas grava eh estas que pone eh, estas bueno tia facto temas pri la temas pri mm, temas pri la malesto de rimedoi eh, por eh, por educado eh, almena o eh, kie, kie mi loggias eh, do certe <clears throat> eh, tio ne surpri, surpri prisos vin e bone mi lojas en sudamerico Argentino kaj ni ne havas eh, multe da finanza e rimedo e kai kai eh, multe da homo citie bone eh, multe da homo suferas eh, pro tio suferas pro tio che ili ne havas eh, suffice da finanza e rimedo in por eh, por eduki eh, eh, sia in infano in eh, do eh, certe kia mi estis eh, infano kai mi eh, dum la dum mm, bone mi mi naskigis en eh, alia facto mi naskigis en 1988 e kai sed eh, mi ne havas rememoron eh mi ne havas eh, rememoron pri eh pri la comenzo de mia vivo tu tené eh, kai eh, tio estas normalo chu eh se yes en eh, mi ki a mi restis eh larnelle eh pas larnelle mi restis mute eh kai minur eh minur eh io mete al parolis mian patrinon se de nove eh eh mi pensas que mi neniam habis eh conversacion eh con alia homo eh ti un tempon eh do certe eh infano eh comenzas eh la parola kiam eh, ili havas eh, proximume du jaro in au oh, yes do sed de nove mi restis mute almeno gis mia gis e eh, kiam mi gis kiam mi habis nau au dec jaroin do certe de nove e imensios tion e mi usis quelque da vorto in e por bone e bone por e comuniqui almeno comuniqui e comuniqui con e, mia patrino char e comprendeble mi habis de e eh por al menos eh comuniqui con alia persona que hay comprenderle la ley próxima persona al mi eh este es mi apatrino eh do eh que hay poste eh eh mi comencis eh paroli eh con alia y eh homoi aliai infanoi eh, ciam mi havis eh, dec iaroin sed verdire che i tre mi eh, mi comensis eh, havi conversazio in eh, mi havis eh, dec tu iaroin do certe eh, tia procrasto cadre de la parolo en mia de nasca limbo tia tia procrasto eh, bone affectis eh, mian lerton eh, mian lerton pri eh, la hispana kai anca mian lerton pri eh, pri pri maniero en en socio. Eh, do certe eh, informo eh, estas grava eh, eh, por mi que estas grava por vi ancao eh, tia eh, char mi bola sigi vin eh, que pone mi habis eh, normalan ordinaran eh, o au, normalan infanetson eh, do certe mi, mi povos eh, da origi la parolon pritio pritio en estonta y podcast se impone eh, poste eh, dum mia adolescetso anca mi comensis en eh, lerni la anglan kai yes kai mi havas rememoron pri <laughs> angla parolo kiun mi havis eh, mi havis eh, kun eh, kun alia persono eh, kia mi havis dudek eh, dudek jaro in proximume eh, do certe mi eh, que abanca mi adenazca limbo estas la hispana mi nejabas mis sentas menos que mi nejabas fortan ligilon kun li eh, menos emocian eh, que eh, mi baractas tres baractas baractas contra la la legado la compreno de gi comprenderle mi povas al paroli alian personon usante la, la hispanan tamen eh, de nove eh, mia lerto eh, pri mia fluetzo eh, ne tute galas eh, al la fluetzo de aliai hispan limbanoi eh, do certe yes do eh, dankon pro la que hay pone eh, ni mi venas a la fina de mi podcasto de mi jodiagua podcasto que espereble eh, mi povos eh, fari shuti alian eh, morgo do eh, Retancon, que eh, eh, Cheese, Morgan.